Salvar, vai salvar, salvar. Turismos. Turismos. Salvar, vai salvar, salvar. Dobro večer i dobrodošli naše drage slušateljice i slušatelji. Nakon onog odličnog live sessiona i one vesele glazbe dolazimo na malo na malo e, ozbiljnije teme i malo mirnije je od one super glazbe. Tako je. Danas imamo za vas jedno malo drugačije izdanje emisije Turizmus. Turizmus to jest odlučila sam večera sa vama popričati o jednoj jako važnoj temi. Znači pričam večera sa slušateljima, a ne sa gostima. Pa znači pričat ćemo o jednom vrlo važnom ISN e događaju, a to je Jura Hominum Hangout koji je održan ove subote. Jura Hominum ili ljudska prava događaj na kojem se upravo na kojemu su se ona upravo slavila. So, prije nego što se vratimo, prije nego što krenemo pričati o tom događaju, vratit ćemo se malo u povijest i vidjeti od kuda ta prava zapravo potječu. Pa evo, ideja ljudskih prava ima svoj korijen u školi prirodnih prava koja se razvila pod utjecajem prosvjetiteljskih filozofa u 18. stoljeću. A prethodnice tih e, ideje tih ljudskih prava se obično smatraju e, dokumenti u kojima su po prvi put e, kodificirana neka ljudska prava, na primjer engleska Magna Carta iz 1215. Znači vidiš ti kako je to ono, full, full. i stoljeća. Stoljeća i stoljeća, da. A zatim naravno, evo ti ćeš mi bolje znati, Kate, reći budući da studiraš pravo, kako se mhm. kaže ovo, HBA. HBA Korpus. Evo. E, A HBA Korpus Act iz 1679. A za vrijeme američke revolucije donesena je Virginijska deklaracija prava 1776. godine u kojoj se spominju da svi ljudi imaju pravo na život, slobodu i potragu za srećom. Kako to lijepo zvuči. Svako ima pravo biti sretan. Svako ima pravo biti ono što želi. Kako ali dobro, to, tome bi se dalo polemizirati, što su točno tu mislili. Uh, u, tu i sigurno nisu tu onda uključili još i crnce i ostale probleme, pa, mislim... Virginijsko pravo crnci sigurno ne, nažalost, ali sigurno ne. Nastavljamo dalje malo sa Europom. Evo, nakon toga slijedi Francuska revolucija i deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. Evo, vidiš, ja sam ti, e, kad sam ti bila srednja škola, slušala e, tri godine e, kolegi ljudska prava, kolegi predmet, tako da mm ovoga se dobro sjećam. E, tako da e, Virginijska deklaracija i deklaracija o, pravim, e, o pravima čovjeka i građanina po prvi puta su donijele popis prava koja se u njihovo vrijeme smatraju urođenima i neotuđivima. Znači ovo pravo na sreću je neotuđivo. A nakon toga su ideju ljudskih prava usvajali različiti pojedinci, ideološke struje, organizacije i države da bi s vremenom značenje bilo kodificirano u općoj deklaraciji UN, UN-a o pravima čovjeka iz 1948. godine. Tako je, pa ljudska prava su definitivno tema koja već stoljećima donosi mnogo pitanja i beskrajnih rasprava i što je najtužnije, na najveću žalost, iako se mi smatramo, mi ljudi, smatramo najciviliziranijom vrstom, još i danas neka osnovna ljudska prava biraju kršenja. Bilo to rasizmom ili... Spolnom diskriminacijom, e, nekim napadima mržnje. Tako je, napadima iz mržnje. I prije nego što se e, osvrnemo sad na ISN događaj, e, mislim da bi bilo praktično da poslušamo koju pjesmu, Kate? Pa slušat ćemo riječi jednog velikog mirotvorca Johna Lennona Imagine. try. sky. Dragi slušatelji, evo nas natrag u turizmu su nakon ovih velikih riječi velikog mirotvorca je, Johna, baš e, lijepo nam je. Stvarno, stvarno lijepo je ovaj, on to sve otpjeva. Stvarno, zamisli svijet bez mržnje, kako bi to bilo lijepo. Da, a stvarno, evo, i e, ideja tih ljudskih prava sigurno ima, e, mislim, ima korijen u tome da, da želi sreću svim ljudima, međutim, nažalost, kao što smo rekli, dosta tih prava se krše, čak i nekim ovako zakonima, kao nemogućnost dvije osobe istog spola da stupe u brak. Tako je, definicija, definiranje obitelji na krivi način. Da, i ostalo, tako da zapravo bez obzira što imamo tu un e, deklaraciju o ljudskim pravima, svejedno kroz neke druge zakone koji nisu obuhvaćeni, možda ovaj se, se krše svejedno. Tako je, a naši ISM studenti obilježili su taj dan, to jest dan ljudskih prava, tim hangoutom koji se održao u botelu Marina. Uz mnoštvo smijeha i zabave promovirali su jednakost e, ljudskih prava bili su podijeljeni u grupe, imali su... Imali su kviz i različitim zabavne, iz različite zabavne igre i time su zatvorili ujedno i dane društvene uključenosti. Tako je, o tim danima društvene uključenosti možete čuti u prošlotjednoj emisiji koju možete pronaći na našoj web stranici. Evo došli smo do kraja još jednog turizmusa. Ovo izdanje htjela bih završiti jednom latinskom izrekom za koju smatram da bismo svi trebali uzeti kao svakodnevnu motivaciju. Svatko od nas je barem jednom pomislio Ma zašto bi baš ja bio dobar i pristojan prema svima kad se svi ostali tako ponašaju? I naravno? Ma, to jedna osoba ne može sama promijeniti svijet ali je i to definitivno jako, jako dobar početak. Ako krenem ja, možda kreneš za mnom i ti, za tobom neko drugi, ali nemoj ti ja, pa ti ja smo dobre osobe. Pa dobro, ali mhm. dajem na primjeru, no. Tako je, imaš pravo da. Recimo krenem ja pa krene neko drugi na fakultetu ili tako. Treba širiti pozitivnost. Pa da, ja isto vjerujem u to, znaš, e, kao da, da stvarno pozitivom širimo pozitivu dalje i nekako i bez obzira ako su neki drugi ljudi prema nama nisu najbolji, svejedno... jedno. to ne, ne smatram samo neke stvari, ono, velike geste ili nešto, nego jednostavno obične stvari male na dnevnoj razini. možete nekom otvoriti se nekomu. Tako je, ili pitat kako si. Da, ali stvarno, ali pitat kako si i onda čeka da ti neko odgovori i kaže ti stvarno, ne kako si i prođe dalje, ko što Tako je to neki je, nego običaj. ono, e, bok. Da, kao, nemoj me dirati. Ne, nego pogledat osobu u oči sa osmiješkom na licu. Kako si? Ja, se stvarno nadam da će nekoga ko sluša sada nekog našeg slušateljica ili slušateljicu ili slušatelja motivirati ovo da sutra bude bolji i napravi evo jednu gestu za, za bilo koga, nekog vama bliskog ili nekog e, stranog. E, Tako je, kao što najnovija UNICEF-ova e, kampanja kaže Love myself, love yourself. Jer ako ne možeš voliti samog sebe, kako ćeš voliti nekog drugog? I ako ne voliš nekog drugog, kako možeš voliti samog sebe u takvom okruženju? Svaka čast, kako si to lijepo rekla. Evo večeras smo baš e, puni e, tih lijepih, inspirativnih i motivacijskih e, izreka. Pa tako, dragi slušatelji, trebamo oneste vivere alreum non leadere sum quinque tribunere, odnosno pošteno živjeti, drugoga ne, povrijediti, svakome dati što mu pripada. Ovo je bio još jedan turizmus i ostanite uz program Radija Sove. Turizmus. Turizmus.